Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահը ստորագրել է մի շարք օրենքներ, Պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Արցախի պետնախարարը մասնակցել է կառավարության 10-ամյա գործունեության արդյունքների ներկայացմանը։ Ծառայողական խորհրդակցություն Արցախի պաշտպանության բանակում։ Արցախի հարցում միջազգային հանրությունն ու Հայաստանը խոսում են գրեթե նույն լեզվով։ Ստեփանակերտում կայացել է Արցախի ազգային վիճակախաղի 5-րդ խաղարկությունը։ Անցնող տարին բարեհաջող էր, մենք ենք մեր սարերը երկի բարի պետական համույթի համար։ Արագ շախմատի աշխարհի առաջնության մրցաշարի չեմպիոնի կոչումը նվաճել է հնդիկ գրոսմայստեր Վիշվանաթան Անանդա։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է ավելացված արժեքի հարկի մասին, մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին, Արցախի հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին, հարկերի մասին, զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին, պետական կենսաթոշակների մասին, եկամտային հարկի մասին, վիճակախաղերի մասին, հաստատագրված վճարների մասին, հարկային ծառայության մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին եւ պետական турքի մասին լղը օրենքներում համապատասխանաբար լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքները։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր այցելել է Հադրութի շրջանի Մեխակավան բնակավայր եւ մասնակցել Պաշտպանության բանակի զինծառայողների համար նորակառույց բազմաբնակարանաշենքի բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողությանը։ Բակո Սահակյանը ընդգծել է, որ զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավումը այսուհետևս կմնա իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Այնուհետև նախագահը ներկայ է գտնվել Մեխակավանում կազմակերպված ամանորյա տոնական միջոցառմանը։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է բոլորին գալիք տոների կապակցությամբ, մաղթելով խաղաղություն, առողջություն, երջանկություն եւ ամենայն բարիք։ Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում 3 տեղի է ունեցել 2017 թվականին միջազգային եւ հարինական հարթակներում փայլուն արդյունքներ արձանագրած Արցախի մարզիկների ապարքեվատերման հանդիսավոր արարողությունը։ Երկրի ղեկավարը 2017 թվականը բնութագրել է որպես մեր հանրապետության համար սպորտի բնագավառում լուրջ ձեռքբերումների տարի, ինչի մասին են վկայում Արցախցի մարզիկների հաղթանակներն ու մեդալների նվաճումները աշխարհի, Եվրոպայի եւ Հայաստանի հանրապետության առաջնություններում։ Նախագահ Բակո Սահակյանը բոլոր ապարքեվատրվածներին մաղթել է նորանոր հաջողություններ, ընդգծելով, որ այն ուշադրությունը, որ դարձվում է պետության կողմից մեր երկրում ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի զարգացմանը, այսուհետ եւս կկրի մշտական եւ շարունակական բնույթ։ Մեր բոլոր սպորտային հաջողությունների հիմքում ընկած է այն նպատակաուված աշխատանք, որը տարիներ շարունակ իրականացվում է պետության կողմից։ Դա առաջին հերթին իր մեջ նյութատեխնիկական բազայի եւ ակտիվ ֆիզիկական պատրաստության կազմակերպման համար համապատասխան պայմանների ստեղծումը, մարզիկների խրախուսումը, բազմաբնույթ այլ միջոցառումների իրականացումը։ Բնական է, որ գրանցված հաղթանակներն ու հաջողությունները նաև մեր մարզիչների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքներն են։ Սպորտը Արցախը աշխարհին ճանաչելի դարձնելու միջոց է։ Այս գիտակցումով երկրի իշխանությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում տարբեր մարզաձևերի զարգացմանը։ Այսօր մենք կարող ենք փաստել, մեր հանրապետությունը ունի ձևավորված սպորտային դպրոցներ, որոնք պատրաստ են լուծելու իրենց արժև դրված խնդիրները։ Փոքր Արցախը իսկապես իր արժանի տեղը նվաճեց համաշխարհային սպորտի մեջ, եւ մեր հաղթանակները դրա վառ օրինակներից են, նշել է Բակո Սահակյանը։ Առողջ ֆիզիկապես ուժեղ եւ նպատակասված եւ արենասեր երիտասարդությունը մեր ժողովրդի հպարտությունն ու բարձանքն է, մեր երկրի եւ պետության ուսալի պաշտպանը, նրա բնականոն զարգացման եւ զորացման ամենամեծ ներուժը։ 2017 թվականին Արցախցի մարզիչներն ու մարզիկները հայկական երկու հանրապետությունների դրոշներ են ծածանել 30-ից ավելի երկրներում։ Ակնհայտ է, որ հատկապես վերջին տարիներին մեծ աշխուժություն է առաջացել մարզաշխարհում։ Իր խոսքում նշել է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Վստահ եմ, որ այս ցուցանիշը 2017-ին ել ավելի է բարձրանալու, որովհետև Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ գալիք տարում եւ հաջորդող տարիներին մեր մարզիկների եւ մարզիչների համար ոչ միայն գնահատանքի եւ խրախուսման, այլև մարզվելու համար նոր հնարավորություններ են ստեղծվելու։ Կիոկուշին կարատե դո մարզաձևի աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնություններում, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունում առաջին տեղեր գրաված Սև գոտի երկրորդ դան Արթուր Արուշանյանի համար 2017 թվականը նշանավորվել է մեծ ձեռքբերումներով եւ դրա պսակն է աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսի պաշտպանումը։ Ունեմ տրվել էր աշխարհացիակ մարզիկների կողմից եւ նպատակ են դրել, որ 2019 թվականին երրորդ անգամ պետք է ծածանեմ Արցախը դրոշ աշխարհի առաջնությանը։ Միջոցառմանը ներկայային հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը դեկտեմբերի 28-ին ընդունել է Արցախի համալսարանների տնտեսագիտական ֆակուլտետների մի խումբ ուսանողների եւ դասախոսների ներկայացնելու եւ միասին քննարկելու կառավարության 2007-2017 թվականների գործունեության հիմնական արդյունքները։ Ինչպես գիտեք, վերջին 10 տարիներին Արցախի կառավարությանը հաջողվել է ապահովել տարեկան միջինը շուրջ 10% տնտեսական աճ, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Այնուհետև ներկաների ուշադրությանն է ներկայացվել 2007-2017 թվականներին հանրապետության կենսագործունեության տարբեր բնագավառներում գրանցված հիմնական ցուցանիշները։ Ռայիկ Հարությունյանը նշել է, որ էականորեն բարելավվել է նաև քաղաքացիների կենսամակարդակը, որը դեռևս ցանկալի աստիճանի չի հասել, քանի որ միջին ամսական կենսաթոշակը ավելի քիչ է, քան սպառողական զամբյուղի ընդունված չափը։ Արայիկ Հարությունյանը պատասխանելով ներկանների հնչեցրած հարցերին անդրադարձել է մի շարք ոլորտների ու պետական ծրագրերի, միաժամանակ կարևորել է որակյալ կրթության նշանակությունը պետության զարգացման գործում։ Պետական նախարարը վերջում շնորհավորել է ներկաներին ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի տոների արթիվ, մաղթելով խաղաղ եւ բեղմնավոր տարի։ Ամանորի Նախաշեմին հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում պաշտպանության բանակ այցելած Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը դեկտեմբերի 28-ին մասնակցել է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի կողմից հրավիրված ծառայողական խորհրդակցությանը, որին ներկայ էր նաև բանակի վարչությունը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը շնորհակալություն է հայտնել ներկաներին 2017 թվականին կատարված մեծ ծավալի աշխատանքների համար, անդրադարձել հայկական երկու պետությունների ռազմական համագործակցության հետագա խնդիրներին, շնորհավորել Պաշտպանության բանակի բոլոր զինծառայողների գալիք Ամանդորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Լևոն Մնացականյանը բարձր գնահատելով ռազմական համագործակցության արդի մակարդակը նույնպես վստահություն է հայտնել, որ առաջիկայում եւս այս համատեքստում կարձանագրվեն միայն դրական զարգացումներ։ Ղարաբաղյան հիմնահարցի բացառապես խաղակարգավորումը մնում է մեր արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության օրակարգի առաջնագծում։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարությունում տարեվերջյան միջոցառման ժամանակ ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով այս հարցում միջազգային հանրությունն ու Հայաստանը խոսում են գրեթե նույն լեզվով։ Դա լավագույնս արտահայտված է թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարների, թե ՀԱՊԿ Մինսկի գագաթնաժողովի հայտարարություններում, թե Հայաստան Եվրոպական միություն համապարփակ եւ on-line-ված գործընկերության համաձայնագրում ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ ԵՀԿ-ն Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ որոշ սկզբունքներ է քննարկում վերջնական կարգավիճակի մասին, սակայն բանակցությունների իրատեսական ճարտարապետություն չկա։ Այս մասին ասել է ԵՀԿ գործող նախագահի Հարավային Կովկասում հատուկ ներկայացուցիչ Գյունթեր Բահլերը։ Նրա խոսքով 2014 թվականին ԵԱՀԿ-ում Շվեյցարիայի նախագահությունը բանակցային գործընթացի մասին ոչ պաշտոնական փաստաթուղթ էր մշակել բոլոր տարերով եւ լիամասշտաբ բանակցային գործընթացի մանրամասներով։ Փաստաթուղթը ներկայացվել է հաջորդ նախագահող երկրներին եւ հնարավոր է օրերից մի օր կօգտագործվի։ Ադրբեջանի նախագահի օկնականի հայտարարությունները անհեթեթ են։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահի հասարակական քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովի հայտարարությունը, թե Բաքուն պատրաստ է լայն ինքնավարություն շնորհել Լեռնային Ղարաբաղին ու ապահովել տեղի հայ հասարակության քաղաքացիական իրավունքները։ Ինչպես կարող է մեկ անկախ պետությունը մյուսին տալ կարգավիճակ։ Արցախը անկախ պետություն է։ Դա հայտարարություններ ներքին սպառման համար բայց հիմնազուրկ անհեթեթ ոչինչ չտվող հայտարարություն։ Ասել է Շարմազանովը նշելով, որ հիմնախնդրի կարգավորման համար կա ԵՀԿ Մինսկի խումբ։ Երեք Ստեփանակերտի Valex Garden Hotel հյուրանոցային համալիրում կայացել է Արցախի ազգային վիճակախաղի 5-րդ թողարկման խաղարկությունը։ Շրջանառության մեջ դրված 60000 տոմսերից ընդհանուր առմամբ Արցախում եւ Հայաստանում իրացվել է 30226-ը։ Շահումները կտրամադրվեն 2018 թվականի փետրվարի 1-ից։ Իրացված տոմսերից ընդհանուր առմամբ շահել է 131 տոմս։ Հունվարին կունենանք նաև բոնուս խաղարկություն նշել է Արցախի ազգային վիճակախաղ փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Մենք ենք մեր սարերը երկի բարի պետական համույթի համար անցնող տարին բարեհաջողել, անհաջողություններ գրեթե չեն եղել։ Իրականում որքան բեղուն էր համույթի գործունեությունը 2017-ին եւ ինչ ստեղծագործական ծրագրեր են նախատեսվում նոր տարում, Վասիկ Հարությունյանն է փորձել իմանալ հարցերի պատասխանները։ Այն, ինչ նախատեսված էր այս տարի գերակատարել ենք մեզ հետ զրույցում նշեց, մենք ենք մեր սարերը երկի պարի պետական համույթի տնորեն Սլավա Ապրեսյանը։ Այս համատեքստում նա առանձնացրեց այցելությունները Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզեր։ Երկու անգամ եղել ենք Ռուսաստանի Դաշնքում, համերգներով հանդես ենք եկել բարի գործական, մեր հայ համայնքի համար Հայաստանի Հանրապետություն լորը մարզում ենք հանդես եկել Գևարգունիքի մարզում կրկին բարեգործական հիմունքներով չէ արդեն դա տոմսերով բարեգործական համերգներով հանդես ենք եղել Ղարաբաղում համարյա բոլոր զորամասերում միջին նաև ոչ մեր կառավարության կողմից, նախարարության կողմից նախապատրաստված կամ առաջարկված բոլոր միջոցառումներին, երթոնական միջոցառումներին եւ վճարովի համերգներով հանդես եկել Ղարաբաղի մի շարք գյուղերում։ Անդրադառնալով այս տարվա ցանկում տեղ գտած ծրագրերին, պարոն Ապրեսյանը մատնանշեց արտերկրում նախատեսված փառատոններին մասնակցության խնդիրը։ Վերջին տարիներին համույթը գրեթե չի մասնակցել նման միջոցառումների։ Այդ իսկ պատճառով այս տարի նախատեսվում է իրականացնել նաև այդպիսի ծրագիր։ Մեր նախարարի հետ զրույցի ժամանակ ընտրել ենք, որպեսզի մեզ այս տարի ինչ-որ մի հնարավորություն տա արտերկրում փառատոնի մասնակցելու։ Եվ մեր նախարարը այդ խոստումը տվել է քանի որ պիտի 17 թվականին մեկնեինք, բայց ֆինանսական հաջողություններ չի եղել, հնարավորություններ չի եղել, դրա համար այս տարի մնացել է տեղափոխվել հաջորդ տարի։ Իստում ապա եթե լինի, Օգտվելով առիթից Սլավա Ապրեսյանը իր մաղթանքներն է հղում։ Առաջինը ես խնդրեի, որպեսզի խաղաղություն լինի մեր երկրին, որպեսզի մեր ժողովուրդը, մեր երեխաները, մեր ապագան, լավ ապագա լինի մեր հայրենիքի համար, մեր ժողովրդի համար։ Երկրորդը ցանկանայի բոլորին մեր հայ ազգին հաջողություն ցանկանամ ընդհանրապես թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղում, որպեսզի բոլորը հասնեն իրենց նպատակներին եւ բոլորին սրտանցի շնորհավորում եմ ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Երրորդն ցանկանայի որպեսզի մեր համույթին հաջողություն լինի բոլոր իր թելուր խաղերի, թե ընդհանրապես ստեղծագործական կյանքին։ Իլուր ազգային ժողովրդական երգ ու երաժշտության երկրպագուների հայտնեմ, որ վաղը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղի կունենա Մենք ենք մեր սարերը երգի բարի պետական համույթի տարվա վերջին համերգը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր Ռիադում ավարտվել է արագ շախմատի աշխարհի առաջնությունը։ Մրցաշարի չեմպիոնի կոչումը նվաճել է հնդի գրոսմայստեր Վիշվանաթան Անանդը։ Նա Թայբրեքում պարտության է մատնել ռուսաստանցի Վլադիմիր Ֆեդոսեևին, ում հետ ուներ 10 կեսական միավոր։ Այդքան է վաստակել նաև ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյաշչին, սակայն լրացուցիչ ցուցանիշով զբաղեցրել է երրորդ տեղը։ Հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը մրցաշարում վաստակել է 9 միավոր եւ լրացուցիչ ցուցանիշներով զբաղեցրել 29-րդ տեղը։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 4-ից 7, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։